Пістолетом вирішив скористатись у крайньому випадку. Вперед сам собі скомандував ескімос і рвучко відчинив двері до собаки. Булат світив ліхтарем, хоча мав би поставити його десь у куточку, бо в другій руці в нього були ящик і пістолет. Собака кинувся мовчки без попередження, мов хитрий кровожерливий звір, який підступно вистужив жертву і матрос так до пуття й не збагнув, що ж саме сталося, бо наступної миті Нансен сидів на собаці верхи і кричав Нашийник. Матрос посвітив йому через голову і побачив ланцюг, на кінці якого було видно погризаний ремінець нашийника. Матрос обережно вдяг псові нашийник і відступив. Очі в собаки налилися кров'ю. Він тільки поводив червоними білками і здавлено хрипів, заюшений пінею, а з розкушеного язика в нього сочилася кров. Ескімос міцно тримав собаку за вуха, далі відсунувся з ним на довжину ланцюга і лише тепер швидко відпустив. Напівзомлілий від болю та приниження пес якось дуже миролюбно обтрусився. Нансен отступив до матроса і проказав пощастило хапати його за вуха. Вуха найболючіше в собак. Він визнав вашу зверхність. Нансен недвірливо глянув на пса. Він переставав бути справжній собака. Наріта сам довго-довго бив кілком. Чорний тепер довго-довго не повірить людям. Він вас не вкусив? Ескімоси вміють хапати собаки. Мене ще не вкусив жодний собак, а в мене собаки перебувало сотні. Чорний пес насторожено слухав з дальнього кутка. Ескімос несподівано розчулився. Який собак. Матрос лише тепер помітив, що пес у приміщенні сам. Колись тут була ще гарна вогняно-земельська біла сука. А де ж вона? Нансен усміхнувся біла коло моїх собак. У нього тепер будуть багато діти, антарктичний цуценят, рудий пірі тато. Вони вже не линяти проти зими. Матрос і Нансен добре позачняли двері і майже поповзом добралися до бази, бо запобіжний лин вони взяли, а колючий крупчастий сніг різав просто в обличчя. У приміщенні панувала повна пітьма. Поки вони ходили, вітер пообривав дроти. Булат поставив ліхтар на перше підвіконня, і Хуан Естрада сказав: Містер матрос зробив нам ведмежу послугу, яку подібна зустріч могла ошелешити кого завгодно. Ви вбили пса, а сеньор Хоцудай каже, що тут. Він залагався. Сеньоре Хоцудай, розкажіть самі сеньорові матросу. Хоцудай не озивався зі свого кутка, і естрада почав схвильовано жестикулювати. Сеньор Хоцудай кілька хвилин тому сказав мені, сеньоре естрада, я розкрию вам секрет. Ви знаєте, чому так налякався Наріта Сан? Я сказав сеньорові Хоцудаю, чому? Тоді він оголосив усім колегам, бо йому привиділася мара сеньори й сеньорити. Це спершу викликало глузливий сміх, але я собі думаю мара своє рідне образне мислення. Навіта сам теж не дитя, щоб вірити в нісенітницю. То я й кажу, ми всі кажемо, що конкретно мав на увазі Наріта Сан. Треба було мати неабияке терпіння, щоб вислухати промову естради і знайти в ній сенс. Матроса вражав багатющий словниковий запас цього чоловіка. Інколи навіть поймав жах. А який же він рідній іспанській стихії, коли навіть чужа англійська мова неспроможна приборкати його? До надто балакучих журналістів матрос завжди ставився з упередженням. Увесь свій запал ці люди витрачали на балачки, а їхні нариси та статті здебільшого виявлялися безпорадні. Та найдужче матроса вразило те, що ніхто не сміявся з аргентінського колеги. Казімуш Потоцький проказав найсумніше, що доведеться до самого ранку блимати при ліхтарі.